لها نغم وللنغم ارتياح وقلب لا تفتته الرماح وجرح نازف كالنهر يجري تغنت في ملاحته الجراح لها نغم وللنغم ارتياح وقلب لا تفتته الرماح وجرح Takav će čovjek moliti gospodara subhanahu wa ta'ala uvijek da ga sačuva džehennema, jer će njegovo srce biti ispunjeno imanom i doživljava će drugi svijet kao da ga vidi ispred sebe. يهيم بحبه الصرح المباح وأنغام Pa ih ti obavijesti o meni i vidjet ćemo šta će oni reći na kraju krajeva, jel da? Tako je i bilo. Ovi su odmah požurili da dođu, jel tako? Odmah su požurili da vide, da malo ih špioniraju, da vide šta se tu u komšiluku dešava, jel da? Da vidimo ko je sad to došao, šta nam se sada spremno. هي النفس الأبية كم تراءت على i čini dobro djelo fe ulaike yubeddilu Allahu sejiatim hasenat e takvima će Allah njihova hrđava djela promijeniti sa dobrim wa kana Allahu gafura rahima a Allah je milostiv i puno prašta يا شجاعة في فؤادي فقد طربت ببسمتك القداح هي النفس الكريمة يحتويها نداء الحق والعبق الصراح أقيمي يا شجاعة في فؤادي فقد طربت وسمتك القداح وضمت العز في عين البرايا وأين استيقظت العزيمة فاستراحوا يا نفسي ونفس الحر تأبى عن ما لنا عزم يزاحم نبي والسهام الحمر حولي وقلبي لا يحركه النوار Večera ćemo se, inša Allahu Teala, prisjetiti savjeta uzvišenog gospodara gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala savjeta koji on daje svojim robovima i kojim ih želi podučiti kako se trebaju obhoditi da se približe svome gospodaru subhanahu wa ta'ala a on zadovoljan njima večeras ćemo inša Allahu ta'ala provesti neko vrijeme sa komentarom znači savjet gospodara Subhanahu wa ta'ala o tome kako treba izgledati e, profil vjernika u gospodara Subhanahu wa ta'ala. Kaže gospodar Želešanu, a ovo sam namjerno izabrao e, večeras da to bude neko savjetovanje između vas i mene, znači sve u skladu sa onim što gospodar Subhanahu wa ta'ala traži od nas. Znači, to je onaj savjet uzvišenog gospodara Đelešanu koji stremi ka tome da od nas izgradi korisne pojedince ovoga društva, a ne da sami sebe osudimo na propast, da ispadne da ništa nismo razumjeli od riječi uzvišenog gospodara Subhanahu wa ta'ala, pa da ispadne da smo od nevjernika i od griješnika i od pokvarenjaka jači samo kada je blebetanje jezikom u pitanju, ali kada su dijela u pitanju da samo kaskamo, valijadu bila, ili da ne do Allah oponašamo druge.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 hodaju. Skrušeno i ponizno hodaju ne pred neprijateljima Allahove vjere, već skrušeno i ponizno hodaju pred uzvišenim gospodarom subhanahu wa ta'ala, jer znaju da su oni nosioci njegove poruke, oni znaju da su oni obavezni da ljudima dostavljaju radosne vijesti od gospodara subhanahu wa ta'ala, to su ljudi koji će samo od gospodara Đelešanu tražiti da kod njega zarade visoku, uzvišenu i cijenjenu deređu. To su ljudi koji od drugih ljudi zahvalnosti neće tražiti, neće tražiti od ljudi da im uzrate zbog onoga što su oni njima učinili, već će krajnju nagradu očekivati samo od svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Luqman al-Hakim, alaihi salatu wa salam, kada je svoga sina savjetovao, kakav treba biti i kako, kako se treba ponašati, rekao mu je وَلَا تَمْشِ fil ardi maraha i nemoj se uzoholiti na zemlji. Nemoj po zemlji među ljudima oholo i objesno hodati. Je tako? Zašto? Zato što oholost i objesnost nisu svojstva i karakteristike vjernika, već su to svojstva i karakteristike onih koji ne vjeruju u gospodara subhanahu wa ta'ala, onih koji ponekada kada u njima proradi svjetlost imana, ponekada se samo sjete Allaha Đelešanu i možda se u nekoj situaciji suzdrže samo pohvale, možda se samo u nekoj situaciji suzdrže samo ljublja kojeg javno manifestuju među ljudima, Međutim, neće se u 99% slučajeva suzdržati, a da ne promoviš u sebe. Jel da? Dok stvar sa vjernikom je šta? Da on ne hoda objestan po zemlji, da on ne hoda oholo po zemlji, da ne sili ljude na ono što oni nisu u stanju podnijeti i da od ljude ne traži ono što nije njemu naređeno kroz objavu uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže Omar sanaki alejhim hafiza i mi te nismo poslali da ti nad njima bdiješ, znači nismo te poslali da budeš njihov čuvar, a kada čovjek ne treba biti nečiji čuvar, kada nije postao da nad nekim bdije, onda je obavezan da ga lijepim savjetom upozori, kada vidi da se ovaj ne želi tog savjeta prihvatiti, on će se jednostavno povući i dobiti gospodaru subhanahu wa ta'ala da ga uputi ukoliko se ovaj ne suprostavi vjeri gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, objest i oholost – će od čovjeka učiniti samo jednu praznu i truhlu šupljinu koja neće moći nikada davati pozitivne rezultate u društvu u kojem živi i djeluje. Jedan je brat neki dan rekao pametnu riječ, jel da? Ne sjećam se od koga sam to čuo. Ne možeš ti od truhlog drveta napraviti zdrave daske. Znači, od truhlog se drveta zdrava daska ne proizvodi ali zdravo, stabilno je ono što je poslanik alihi salatu wasalam ostavio, ono na što nas je pozvao uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala, kada nas je zadužio teretom širenja njegove vjere i praktikovanje iste. I praktikovanje iste. Poslanik je alihi salatu wasalam bio među ljudima u društvu, i kada bi neko došao sa strane, ne bi mogao prepoznati ko je poslanik alihi salatu wasalam. Toliko je bio ponizan Allahu, toliko je bio skrušen Allahu, toliko je bio skroman radi Allaha subhanahu wa ta'ala, što bi ga ljudi prepoznali samo po njegovom nuru, samo po onoj svjetlosti koja je bila karakteristična za njega, a koju mu je gospodar subhanahu wa ta'ala dao kao vjerovjesniku, kao nosiocu njegove objave. Ne mislimo u onom derviškom smislu, jel da kad govorimo o nuru, jel? Zato, kada bi neko sa strane došao, ne bi poznavao poslanika alihi salatu wasalam, ali bi mu odmah pogled automatski, oči bi odmah pale na poslanika sallallahu alihi wasalam. Zašto? Zato što je gospodar subhanahu wa ta'ala dao da ljudi odmah prepoznaju skrušenost, poniznost, bogobojaznost i iskrenost poslanika sallallahu alaihi wasallam i kada bi mu ponekada prilazili, ne bi ga čak ni ispitivali sa čime ga je gospodar subhanahu wa ta'ala poslao, već ta samo bi mu rekli zakuni se Allahom da si ti njegov poslanik. I on bi se zakljao, jesam Allahom i ja sam poslanik. Gotovo. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Odmah bi posvjedočili. Zašto? Zato što su mu na licu vidjeli da je on bio slika i prilika riječi gospodara subhanahu wa ta'ala wa ibadur rahmani levine jemšuna ala l'ardi hauna i Allahovi su robovi oni koji ponizno i skrušeno po zemlji hodaju bez oholosti, bez neke umišljenosti, jel da? bez osvornosti koja je na veliku žalost danas postala odlika i nerazdvojiva karakteristika ljudi koji sebi pripisuju e, svojstva e, vjerskih vođa ili nekakvih vjerskih poglavara, a nemaju ono što je imao poslanik Alihi Salatu Vesalam kod sebe. Nisi u stanju da kod njega prepoznaš poniznost, nisi u stanju da kod njega po, prepoznaš pokornost Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallam krenuo u Medinu. Kada je krenuo iz Hidžre u Meku, iz Meke u Medinu, u Medini je bio čovjek po imenu Abdullah ibn Selam radijallahu ta'ala anhu arda. Jevrejin, jedan od najstručnijih poznavaoca jevrejskog u navodnicima svet, svetog pisma, to je Steurata koje je kod njih još uvijek postojalo u originalnom obliku gdje se najavljuje dolazak poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Zato gospodar kaže o njima da ga oni, znači kršćani, jevreji posebno, poznaju još bolje nego li što poznaju svoje sinove. Zašto? Željno su ga iščekivali. Već stoljećima su ga iščekivali, je tako? Čekali su da dođe, dođe zadnji od svih, poslanika, čak su i prijatelji Arapima, jel da, ovi, ovi jevreji. Kaže, vi mušlička pogan, samo kada dođe poslanik iz naših redo, ovako ćemo vas, pa ćemo sve do zadnjeg srediti. Felemma dja'ehumma arafubi, i kada im je došlo ono što su dobro poznavali, šta su oni učinili? Keferu. Učinili su kufr u Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, to je kufr u njegovo poslanstvo. Ali među njima je ipak bilo pametnih Allahovih robova koji su htjeli uputu, koji su htjeli da ustraju na vjeri gospodara subhanahu wa ta'ala do zadnjeg. Jedan od njih je bio Abdullah ibn Salam radijallahu ta'ala anhu wa ardahu. Prvo što je bilo kada je bio u iščekivanju dolaska poslanika alih sratu wa u Medinu, jeste bilo šta braćo? Šta svaki jedan od nas pomisli kada mnogo sluša o nekom čovjeku i tako dalje i tako dalje, na šta prvo pomisliš? Prvo pomisliš na to kakav će ti taj čovjek ostaviti utisak nakon prvog susreta sa njim. I to je ono što ti prvo pada na pamet. Kako izgleda, jel da, kako govori, kako se ponaša, kako se obhodi. To čovjeku pr prvo pada na pamet, jel da? I kada je došao poslanik Ali Sratu Sramu Medinu, Abdullah ibn Selam je išao s ramena na rame, jel da sklanjao je ljude da ga vidi. I kaže, fenadartu ilaihi. Kaže, pa sam ga pogledao i ugledao sam ga. Felemma re'ejtuhu, areftu enne veđhehu, lejse bi veđhi, bi veđhi kezab. I kada sam dobro ugledao njegovo lice, shvatio sam da to lice nije lice koga? Da to lice nije lice lažljivca. Zašto? Zato što je poslanik Alehi Saratu Veseram bio slika i prilika skromnosti i skrušenosti u koju gospodar Subhanahu wa ta'ala poziva svoje, poziva svoje robove. Poziva svoje robove. Znate šta se dalje desilo sa Abdullahom ibn Selamom i poslanikom Alehi Saratu Veseram. Nema potrebe da vam to spominjem. Ili da spomenemo taj Došao je Abdullah ibn Selam kod poslanika sallallahu alaihi wa sallam i počeo se raspitivati o islamu i kad je vidio da je to istina, jel da, odmah je prihvatio islam. I rekao je Allahov poslaniće, doći će ti dostojnici iz redova moga naroda, pa će te upitati o meni. Pa ih ti obavijesti o meni i vidjet ćemo šta će oni reći na kraju krajeva, jel da? Jel da? Tako je i bilo. Ovi su odmah požurili da dođu, jel tako? Odmah su požurili da vide, da malo išpioniraju, da vide šta se to u komšiluku dešava, jel da? Da vidimo ko je sad to došao, šta nam se sada sprema, jel? Mislili su da je to još jedna od onih e, mnogih pojava sa kojima su mogli jednostavno da se uhvate u koštaci, jednostavno to da sklone sa strane, ali su se ovog puta teško i gadno prevarili, jer su imali posla sa poslanikom uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala i poraženi su do temelja. Kao što su bili poraženi do temelja, ponovo će se njihov poraz, inša Allahu ta'ala, uskoro ponoviti bi idnillahi ta'ala, iako su sada, iako je sada taj narod majmuna i svinja, jel da, na vrhuncu svoje moći i svoje snage. Wallahu galibun ala emrihi, walakinna ekstara nasila ja'lamun, ja Allah uvijek pobjeđuje, ali puno ljudi to ne zna i puno ljudi to ne shvata. Pa se tako i desilo. Samo što mu je Abdullah ibn Salam to rekao, neko je došao kod poslanika Ali Salam. Posebna delegacija jevreja. I poslanik mu je rekao, sakri se iza zastora. I kada su ovi došli, poslanik im je ponudio islam, je tako? On ih je upitao, ko je Abdullah ibn Salam kod vas? O, kaže, Abdullah ibn Salam je kod nas najbolji naš najučevniji, naš najbogobojazni, naš najplemenitiji, sin bogobojaznih, sin najplemenitijih, sin najučevnijih. Znači, sami su posvjedočeni originalno poreklo ovog čovjeka. I kaže poslanik Ali Sram, a šta bi vi učinili kad bi vas ja obavijestio da se on prihvatio Allahove vjere? Ne, nikako to nije moguće. Ko Abdullah? može bilo ko od naš, iz naših redova, ali ovaj nikako. I tada je poslanik Ali Selam naredio Abdullah ibn Selamu da izađe iza zastora. On je izašao i rekao, ašhedu an la ilaha Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. I ko je bio zaključak? Zaključak je bio, ti si sin naših najgorih, ti si sin naših najvećih neznalica, ti si sin naših najpokvarenijih. Je tako? To je bio rezultat prihvatanja Islama Abdullah ibn Selama koji je po licu poslanika sallallahu alaihi wasallam shvatio da je islam istina od gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Zašto? Jer je poslanik prihvatio i poslušao riječi svoga gospodara, a Allahovi su robovi, oni koji po zemlji skrušeno hodaju wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama i kada im se neznalice obraćaju oni kažu selam mir vama sklonite se la nebtegil džahili, mi ne želimo društvo e, neznalica. Znači, ne želimo da se umaramo i zamoramo sa onim ko, sa onima koji <laughs> nošto samo ugovaraju, samo klevete, samo potvaraju, koji po svojim sjelima nemaju drugog razgovora, nego šta samo razgovaraju o strastima, razgovaraju o momentalnim dunjalučkim koristima, razgovaraju o nečem što im nikako nije od koristi, već jednostavno kako oni govore u navodnicima u njihovom žargonu, druže se samo da bi ubili vrijeme, jel da? Druže se da bi ubili vrijeme, kako oni kažu, da bi ubili dosadu, jel tako? A gospodar Subhanahu wa ta'ala vjernicima savjetuje da i kako trebaju svoje vrijeme iskoristiti. Wal asr inal insana lefe husar kunem se vremenom, zaista je čovjek u gubitku, illa ledine amenu aminu salihat. Osim onih koji vjeruju i rade dobra djela, preporučuju strpljivost i preporučuju istinu. Znači, vjernik nema vremena kada da ubija svoje vrijeme, vjernik nema vremena da ga upražnjava u gluposti, u besmislice, u prazan govor ili u viceve koji ljudi međusobno jedni drugima kazuju da bi ubili vrijeme jer poslanik alihi sratu nam kaže ko smisli laž da bi njome nasmijao ljude, teško njemu i ponovo teško njemu. Jel da? Jer i ovaj govor i govornik i sugovornik na taj način jedan drugom oduzimaju vrijeme i na taj način jedan drugog odvraćaju od spominjanja uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, a vjernik ne smije sebi dozvo, dozvoliti da svoje vrijeme tek tako trači u bespuće. O i da hatabahum ul džahiluna kalu salama, zato je stvar vjernika koja, kada im se neznalice obraćaju, pa kada im kažu, vi bradonje primate novac za brade, vi bradonje primate novac za nikabe i za hijabe vaših žena, jel da? I vaša deca, e, i vaša djeca primaju, po koliko? Po 100 eura primaju djeca? Od prilike. I vaša djeca primaju po 100 eura samo zato što su uh, vaša samo zato što su vaša djeca, jel da? Vi ste vehabije, vi širite vehabizam, vi ste ovo, vi ste ono, jel da? Vjernik se ne treba bazirati na te gluposti i njihove besmislice, već se treba posvetiti sebi, treba se posvetiti svom vremenu, treba se posvetiti izučavanju Allahove knjige, izučavanju e, e, sunneta poslanika alihi salatu wasalam, salam, treba se nakon toga posvjetiti izučavanju svemu onome što će biti od koristi ne samo vjeri, nego što će biti od koristi cjelokupnom e, muslimanskom društvu. Pa nema štete čak i ako to bude od koristi nekom kafiru, nekom nemuslimanu, kojeg mi pozivamo u vjeru gospodara Subhanehu, kojeg mi pozivamo u vjeru uzvišenog gospodara Subhanehu wa ta'ala. Znači, ako ti se neko obrati ovakvim blesavim i besmislenim riječima od tvojeg menheđa, od menheđa ehlu sunne vol džema'a, od sunneta poslanika alih sratu sram je šta, da se ti kloniš tog praznog govora, da ne gubiš vrijeme sa takvim besmislicima, besmislicama, već da sebi i drugima budeš od koristi. Ti da to ne slušaš, da ne gubiš vrijeme sa tim, a da istovremeno druge pozivaš i savjetuješ da i oni na taj način sebi život ne upropašćavaju, jer život je kratak, smrt je bliža od žile kucavice i čovjeku vrijedi, čovjeku vrijedi razmišljati kako će stati pred Allaha kada mu dođe taj smrtni čas od kojeg sigurno neće moći pobjeći tada neće koristiti snaga njegova, neće koristiti njegov autoritet, jel da? neće koristiti e, njegova moć koju je imao u društvu, u zajednici, e, kod svoje žene, u porodici, tada će biti prepušten samom sebi i svojim dijelima, to je svojem imanu kojeg je gradio prema uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu, Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik ne treba gubiti vrijeme sa novotarijama. Ne treba gubiti svoje vrijeme u raspravi sa novotarima bez obzira da li se radi o novotarima koji pretjeruju e, u proglašavanju muslimana da su oni nevaljali, da su oni ovaki, da su oni onaki, da oni nemaju ništa od vjere kod sebe, jer to vjerniku ne koristi. Može mu samo razboljeti srce. Ne treba ni gubiti vrijeme sa onima koji su popustili u svojoj vjeri do te, do, do, do te, do te deređe, do te deređe, da više nisu u stanju da shvate pa šta je u stvari poruka islama, jel da? Šta je u stvari bit postojanja muslimanske zajednice? A bit postojanja muslimanske zajednice je šta? Da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala u okvirima njegovog zakonodavstva i onoga što je on odredio, a prema čemu se trebaju ljudi pridržavati. Jel da? Znači, nemoj gubiti vrijeme s onim koji će ti samo dušu i srce razboljeti, nemoj gubiti vrijeme sa ljudima koji ti neće biti od koristi, već traži društvo ljudi koji će ti biti od koristi na dunjaluku, a prije svega na ahiretu, inša Allahu ta'ala. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا To su oni koji svoje vrijeme provode ispred svoga gospodara, dugo stojeći na namazu i čineći seđdu svome gospodaru Allahu Đelešanu. Nećeš naći mjesto u Kur'anu gdje te gospodar subhanahu wa ta'ala na nešto upozorava da ne treba što učiniti, a da ti odmah nakon toga gospodar subhanahu wa ta'ala ne ukaže šta, ne ukaže na pravilnost postupka kojeg trebaš praktikovati da bi mu se dobližio. Jer nije dovoljno ti samo da poslušaš savjet. Него е потребно шта? Потребно е да послушаш савет и потребно е да се прихватиш нечега што ќе те учврстити кад будеш послушал тај савет. Ја тако? Јер ако ти сада некоме кажеш шта, немој да пиеш овој сок хладање, рецимо, јел да? А човек е жедан. Човек е шта жедан. Нема везе што е сок хладан. Ти нему реци шта? Реци му другачије recimo, slušaj, nemoj se prepiti ovog soka, <laughs> dobit ćeš kiselinu od njega. Ali daj mu neka pije, nije problem. Dok on sam ne shvati koliko će mu biti dovoljno da ovoga popije, samo da utoli svoju žeć, a da u tome ne pretjera. Ista je stvar sa vjerom. Ista je stvar sa vjerom. Gospodar kaže da su ti Allahovi robovi sa tim karakteristikama, a istovremeno kaže šta? Da bi ostao Allahov rob, koji će uvijek biti u pozitivnoj komunikaciji sa svojim gospodarom, on treba nešto činiti. Znači, nećeš ostati samo na savjetu, već ćeš činiti nešto što će te, šta, stalno učvršivati na putu tvoga gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan paradoksalni i najbanalniji primjer. A gospodara ne upoređujemo sa ničim. Haša wa kella lejsa ke šej. Ništa nije kao on ništa i niko nije kao on. Recimo, tvoja žena koju imaš kući, je li tako? S vremena na vrijeme joj moraš pokloniti pažnju. S vremena na vrijeme joj moraš nešto pokloniti, jel da? Zašto? Zato što je to kao prvo od suneta poslanika, ali da joj pokloniš pažnju, jel da? a iz vremena na vrijeme da joj pokloniš neki poklončić i to je od suneta poslanika ali ih sram, zašto? Da je obraduješ, da je razveseliš i tako dalje i tako dalje, jel? Wallahi, braćo, prijeće nam je onda da prihvatimo savjet gospodara Subhanahu wa ta'ala. Da šta? To su Allahovi robovi. Ali ostaće Allahovi robovi na koji način i kako će ostati? Ako se budu prihvatili ibadeta, ako se budu prihvatili ono praktičnog vjerovanja u koji gospodar Subhanahu wa ta'ala poziva. Znači, nema samo vjerovanje da ostane ovdje, nego će se dokazati i u praksi. Jel' tako? Zašto? Zašto? Pa da bi osjetio šta? Osjetio slast onoga što on čini. Zato gospodar Subhanahu wa ta'ala kaže, poslanik Alih Salatu Wasalam kaže, izvinjam se, u hadithu kojeg bilježi imam Bukhari, rahimahullah, men kunne fihi thalathetun, uveđede halavetel iman. U koga se nađu tri stvari, taj je osjetio slast vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala. Prva stvar koja je? En je kun Allahe wa rasulehu ahabbe ilaihi mimma sivahuma. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog na ovom svijetu. Druga stvar je da voli čovjeka ni zbog čega drugog, već samo ime Allaha. I treća stvar je en jekrehen jeude fir kufri, kema jekrehen jukleve fin nar, da prezire i da mrzi da, da se vrati u kufr, da se vrati u ono neznanje predislamsko, kao što mrzi i prezire da bude bačen u vatru. Ali nas sada interesuje prva stvar, da ti Allah i poslanik sallallahu alaihi wa sallam budu draži od svega na svijetu. Onda ćeš uspjeti šta? Onda ćeš uspjeti da uvijek Allaha radi pred njim, subhanahu wa ta'ala, stojiš na kijamu, jel da, i na seđdi. A vjerujte mi, braćo, za insana nema ničeg poniznijeg. I, i, I nema gore i omalovažavajuće stvari da šta? Da padneš pred nekim. Ima li gore od toga za insana? Nema. Još da mu učiniš seždu, a udu bi ne. Pa to je užas. Neko će ti kaži, neko će reći, ubi me, ja ti ne padam na koljena. Je tako? Ne može. Spremanja da rizikuje svoj život, samo da ne padne pred nekim. Ako dvjernika šta? Šta? kod vjernika jeste takva stvar. Ubite me, nema šanse da me pomrdete s mjesta. Ali kada je u pitanju ponizno padanje na seždu gospodaru subhanahu wa ta'ala, vjernik to radi punim srcem, punom dušom, sa skrušenošću, iskrenošću i ljubavlju prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. I jedva čeka da to uradi Allahu Đelešanu. I to je vrhunac ljubavi i iskrenosti sa Allahom Đelešanu. Zato kaže gospodar subhanahu wa ta'ala da će Ebu Džehla na sudnjem, na sudnjem danu dohvatiti za kiku, dohvatit će ga ovdje. Jel da? Dohvatit će ga za ovaj dio. E, znači, bit će dohvaćan za ovaj dio glave Ebu Džehla. Baš ovaj dio gdje završava čelo. Ovaj dio sa kojim se čini sežda. Jel da? I interesantno je, subhanallah i interesantno je, ja sam i nekada davno čitao, možda me možeš posjetiti, nekada sam davno čitao da centar, tako kažu učenjaci, za razabiranje dobrog od zla i za donošenje pozitivnih odluka u mozgu nalazi se u prednjem dijelu glave ovdje. Baš sa kojim dijelom glave čovjek čini seždu Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم inna azabaha kana garama. To su Allahovi robovi koji će se gospodaru subhanahu wa ta'ala uvijek obraćati. Rabbe nasrif anna azabe jahannam. Gospodaru ti skloni, zaštiti nas, ukloni od nas kaznu jahannamsku. Inna azabaha kana garama. A kazna jahannamska je žestoka i ona je zaista šta? Ona je zaista uništavajuća za one koji su je zaslužili u Alijadu Billah. Znači ti hodaš ponizno Allaha radi, međutim kada treba da budeš ponosan i dostojanstven, takav si Allaha radi, jel da? Na seždi si gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ali to je sve škola za tebe. To sve o tebe čini ljudinu. To sve o tebe čini muškarčinu koja će biti, koji će biti, znači ljudina koja će biti spremna, šta? da podnese teret poziva u vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Takav će čovjek moliti gospodara subhanahu wa ta'ala uvijek da ga sačuva džehennema, jer će njegovo srce biti ispunjeno imanom i doživljava će drugi svijet kao da ga vidi ispred sebe. Zašto? Zato što je to svakodnevno stanje onoga koji se zalaže na putu gospodara subhanahu wa ta'ala. I to je onaj aktivni vjernik u Allaha Đelešanu. I zato se mi ne ljutimo ovoj drugoj strani kada nas nazivaju kako? Kako nas nazivaju? Islamski aktivisti. Inša Allah da smo od njih. Jada? Eja, islamski aktivisti. Aktivisti, islamski aktivisti. Nemojte mi sada nabrojati te pojmove Allah en Jel da, braćo, jel me shvatate? inneha sa'et mustekarre u mukama, zaista je ona, zaista je džehennem, ružno, ružno i teško boravište. Ružno je i šta? Teško boravište. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا I odma se gospodar subhanahu wa ta'ala, odma ti gospodar Želešanu opisuje šta? drugu osobinu vjernika. Ovih istih koji se boje džehennema, ovih istih koji ustraju u namazu, ovih istih koji ponizno hodaju na zemlji, jel da, ovih istih koji ne gube vremena sa džahilima, to su ti isti, eledina enfeku, oni koji udjeljuju i ne pretjeruju u tome. I šta? Ne pretjeruju u tome, nego uvijek će im gospodar subhanahu wa ta'ala dati i pomoći im da uvijek slijede ono što je najbolje po njih i da uvijek ulažu svoje imetke u ono što je najkorisnije za njihov dunja luk, a i za njihov ahiret. Zato su Selev govorili od znakova da je dobro dijelo primljeno kod gospodara Subhanahu wa ta'ala, jeste šta? Da ti gospodar Đelešanu omogući da nakon napravljenog dobrog dijela ponovo učiniš neko dobro dijelo. Ponovo učiniš šta? Neko dobro dijelo. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ I sada dolazimo kod onog konkretnog. A šta je tu konkretno? I oni koji Allahu druga ne pripisuju. Oni koji šta? Allahu druga ne pripisuju. ne pripisuju Allahu druga u zakonodavstvo, ne pripisuju mu ga u ibadetu, ne pripisuju mu ga kada su bolesni, ne pripisuju mu ga kada su u neimaštini, ne pripisuju mu druga e, kada su e, u nezavidnoj situaciji, jel da? Već ta svoju stvar prepustaju gospodaru nebesa i zemlje. Svoju stvar prepustaju kome? Kome? Gospodaru nebesa i zemlje. I zato gospodar Želešenu kaže وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ I ne ubijaju nikoga osim po pravdi. Jel da? Jer čovjek kada čini šir gospodaru subhanahu wa ta'ala, kada pripisuje druga Allahu subhanahu wa ta'ala, takav je čovjek sposoban za sve. Pa sposoban je i na najveći, najgnusniji, najkriminalniji čin. Jel da? Nakon tog širka. Jel da? Jer nakon širka nema nikakvog grijeha više. A šta? Šta je to? Da drugom čovjeku na nepravedno oduzme život. Da drugom čovjeku nepravedno oduzme pravo na život, pravo na opstanak, pravo na slobodu. A to je upravo ono što nevjernički mileti rade muslimanima danas. Oduzimaju našoj braći i sestrama pravo na slobodu, oduzimaju im život, oduzimaju im i metke, oduzimaju im sva njihova osnovna pravila, lišavaju ih tih pravila i na kraju kažu šta? Šta kažu na kraju? Na kraju kažu to je zato što su zaslužili, jer su oni potencijalna opasnost, jer su oni ovo, jer su oni ono i tako dalje i tako dalje. A u biti zna se ko je tu nasilnik, zna se ko je tu mušrik, zna se ko je tu e, nepravedan, nepravedan, zna se, ko je, zna se tu ko je onaj pravi e, zulumčar koji drugome ne daje pravo ži, opstanka, a kamoli pravo slobode e, na koju se oni na koju se oni pozivaju. Vola je zanun, jel da, i pravi vjernici su oni koji šta, koji ne bludniče, koji šta, ne bludniče. Znači nije u pitanju da ti samo prihvatiš vjeru gospodara Subhanahu wa ta'ala. Nije u pitanju da ti počneš neko vrijeme da posvjetio si se Allahu Subhanahu wa ta'ala, jel da? I odjednom šta? Odjednom ode čovjek u zinalog. Odjednom preko noći čovjek je postao bludnik. Kako je to moguće? Je to moguće? To nije moguće, la haula wa la illa billah. Nego kažemo šta? Kažemo da su to ljudi koji sebe nisu očistili to su ljudi koji se iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala nisu pokajali. Jel da? Jer ako je čovjek spreman da radi samo jednog momenta tjelesnog užitka, rizikuje svoju blagodat vječnog užitka kod Allaha subhanahu wa ta'ala, taj čovjek nije osjetio slast imana u Allaha dželšanu. Zato, kada se u islamu kažnjava bludnik ili bludnica koji su bili uh, oženjeni, to jest udata, šta mislite u čemu je mudrost, a? u čemu je mudrost da se on onim kamenčićima, ne, kamenčuma, ne kamenčugama, nego kamenčićima e, kamenuje sve do smrti. Šta mislite, braš, u čemu je mudrost? Upravo tako, jer u onom trenutku kada je on ili ona, jela, kada su se potpuno prepustili jedno drugom, jel, u onom momentu doživljavanja onog fizičkog, one fizičke kulminacije, e, zadovoljavajuće kulminacije, jel? Kako se cijelo tijelo ono, ono grčilo u zadovoljstvu, jel? Da njegovo iskupljenje bude šta? Da cijelo tijelo također osjeti putem kamenovanja bol. Kako se grčio po cijelom tijelu od zadovoljstva, tako se treba grčiti od bolova. Zašto? Zašto? zato što je uradio kriminalno dijelo koje prijeti da uništi strukturu cijele zajednice. Poslanik je Alehi Salatu Vesalam prokleo čovjeka koji bludniči sa ženom svoga komšije. Prokleo čovjeka koji bludniči sa ženom svoje komšije, Svoje komšije. Ostalo je od Selefa, Beširi Zani Bihara Bil Bejti u Aleu Ba'de Hin. Znači, u, u onom ironičnom smislu, jel da, e, obradu i bludnika, propašću njegove kuće, pa makar poslije nekog dugog perioda. Pa makar poslije nekog dugog perioda. U ome je fardarike jelka je thama. Ako bude činio to, znači pripisuje Allahu druga, nepravedno ubija, on čini zinaluk, jel da, u ome je fardarike jelka je thama. A ko bude to učinio, on će zaista pred Allahom stati kao griješnik, kao šta? Griješnik juda'a flehu l'adabu jomen qiyameti wa yuhret fihi muhana. Takvom će se kazna na sudnjem danu udvostručiti i on će ponižen tako vječno ostati. Zašto će mu se udvostručiti ta kazna, braća? Zašto? Zato što je nakon pokajanja i nakon prihvatanja istine ponovo napustio put Allahove upute i ponovo se vratio na šta? Na put zablude sa kojemu povratka nije bilo više vorijadu bilja. Nije mu bilo više povratka. Illa men tabe wa amene wa amile saliha osim onoga koji se pokaje, koji iskreno povjeruje i čini dobro djelo fe ulaike yubeddilu Allahu sayiatim hasanat E takvima će Allah njihova hrđava djela promijeniti sa dobrim وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ rahima, a Allah je milostiv i puno prašta. Kaže poslanik alihi salatu wasalam u hadithu kojeg bilježi imam Bukhari اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ kunta Boj se Allaha gdje god se našao. wa وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ حَسَنَةَ سَيِّئَةَ hasanata tamhuha i svako svoje hrđavo djelo proprati dobrim koje će ga pobrisati. وَحَالِقِنْ bi بِحُلُقِنْ hasan I prema ljudima se lijepim obhođenjem obhodi. Prema ljudima se šta? Lijepim obhođenjem obhodi prema muslimanima, prema vjernicima koji žele vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala, ali i prema onima koji ti nisu učinili zulum, prema onima koji imaju pravo da od tebe čuju vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala. Kaže gospodar subhanahu wa ta'ala, La yanhakumu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Nadam se da sam ispravno citirao ajet, nešto se bojim da mi se nije pomešalo u glavi. Jel da? Allah vam ne zabranjuje da dobročinstvo činite i da pravedni budete prema onima koji vas iz vaših domova ne izgone zato što ste muslimani i koji se protiv vas ne bore zato što ste šta muslimani. Možeš mu učiniti dobro djelo, neko dobročinstvo, zašto? S ciljem da ga pridobiješ i da ga pozoveš u vjeru gospodara Subhanahu wa ta'ala. A ne s ciljem da mu se ono izvinite na izrazu, ulizavaš, jel da? Pa da postaneš nekakav njegov prisan prijatelj, pa da i tebe pogodi nevolja njegove nevjere i njegovog, njegovog grijeha. I umjesto da ti njega izvučeš iz tmine, Allahovim izvenom, iz tmine na svjetlo, da on tebe tvojom glupošću i neposlušnošću prema gospodaru Subhanahu wa povrati sa svjetla u tmine vodijanje. Znači, ovo je ono što sam ukratko htio eto, koliko nam je vrijeme dozvoljavalo, koliko je nam je dozvolila ovo ograničena ljudska pamet, jel da, da vam kažemo od onoga što smo htjeli da vas posavjetujemo, jel da je, inša Allah, utjela, to večeras nam je kao, nećemo da kažemo oproštajno ili posljednje ili ili, ali je to barem za ovaj vakat, inša ta'ala, eh, od nas eh, ovog put za sada toliko inša Allahu ta'ala, gospodara, molim da smo uspjeli, inša Allahu ta'ala, da dostavimo nasihat kojim nas je gospodar Subhanahu wa ta'ala obaveza. Allaha uzvišenoga molim da se ja sam poučim ovim što sam vam dosad znači rekao, a da i vi inša Allahu ta'ala nešto od toga prihvatite vi, idni lahi ta'ala. Gospodara molim da ne budemo od onih koji drugima govore, a sami to ne praktikuju. Gospodara, molim da ne budemo od onih koji, će, koji se neće podučiti onim što govore, a oni koji su ih slušali, iz toga, da iz toga izvuče pouku i da im to koristi u životu. Gospodara, molim da nam ne zastrani srca nakon što nas je na pravi put uputio.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 جهاد ففيه النور يبدو والفلاح حياة الحر في الدنيا جهاد ففيه النور يبدو والفلاح حياة الحر في الدنيا جهاد ففيه النور يبدو والفلاح